Gustio y bienvenidas, bienvenidos un día más a Berrión, al magazine eh, informativo de Berriozar y Ratia. Hoy es eh, martes, hoy perdón, hoy es miércoles día 7 de marzo y eh, tenemos ahora mismo una temperatura de 0 grados en Berriozar, aunque eso sí, el cielo completamente despejado y parece que seguirá así durante todo el día con máximas que rondarán los 14 grados durante el mediodía y la tarde. Y eh, para mañana se espera un ligero descenso de las temperaturas con posibilidades de lluvias. Eh, para mañana hablamos de temperaturas de unos 11 grados de máxima y un grado de mínima, aunque de cara al viernes parece que el tiempo vuelve a mejorar, de cara al fin de semana vuelven a subir eh, las temperaturas y tendremos unas eh, máximas bastante agradables como para pasear o para salir eh, por ahí de unos 16 grados. Y hoy, 7 de marzo de 2012, tendremos eh, con nosotros a Rosa Ramos en nuestra entrevista en euskera. La técnica de euskera del Ayuntamiento de Berriozar nos eh, hablará del eh, concurso de literatura infantil que acaba de ser convocado y que cuyo plazo de presentación de inmatriculación eh, estará abierto hasta el próximo día 30 de marzo. De todo ello nos hablará en breves minutos en nuestra entrevista en euskera. Aunque tenemos otras muchísimas cosas para contaros, muchas cuestiones de actualidad que abordaremos en nuestro boletín informativo en breves instantes, así que no os mováis, quedaos con nosotros en el 100.8 de FM y en euskiplaza.net. pues nuestro repaso informativo. En primer lugar hablaremos de las noticias de Navarra o mejor dicho de las de la comarca de Pamplona. En primer lugar nos iremos hasta el Valle de Hues, eh, hasta Hues donde eh, el pleno de ese ayuntamiento ha reprobado al alcalde Josécho Andía y ha destapado nuevas irregularidades. El pleno del ayuntamiento del Valle de Hues aprobó ayer una moción presentada por todos los grupos de la oposición para reprobar al alcalde José Andía de UPN por su actuación como presidente de la comisión de investigación creada durante el verano de 2011 para analizar los diferentes contratos urbanísticos en los que han participado el consistorio o las diferentes sociedades municipales. El documento que contó con el respaldo de 10 concejales, los pertenecientes a Nafarro Abay, Bildu, PSN, Izquierda Esquerra y Partido Popular, y el rechazo de los seis ediles de UPN. Este documento, como decimos, incluía como propuesta de acuerdo la sustitución de José Choandía en la presidencia de la comisión por Alfonso Echeverría, portavoz de Navay, por ser la primera fuerza de la oposición. No obstante, el secretario municipal alegó que el alcalde es el, presente, el presidente nato de las comisiones y de presidir otro sería previa delegación, un extremo al que Andía se negó, aduciendo que no va a delegar sus competencias. Por otra parte, el secretario también anunció la existencia de otro problema en cuanto a la composición de la comisión de investigación, puesto que por tratarse de una comisión especial, debería estar formada por una representación de cada fuerza política proporcional al Pleno, algo que no sucede ya que en la actualidad este órgano está integrado por un miembro de cada agrupación. Este comentario desató el enfado de la oposición que cuestionó la parcialidad del secretario y se preguntó por qué no se había mencionado esta cuestión en los ocho meses que lleva funcionando la comisión. Asimismo, Alfonso Echeverría lanzó nuevas sospechas sobre posibles irregularidades como la compra de una parcela por parte de la sociedad mixta EWES 21 a la sociedad pública Andacelay, en la que la sociedad pública hubo de pagar 400.000 euros además de aportar la parcela. El portavoz de Navai también puso en duda la celeridad a la hora de efectuar los cobros por parte de Nasipa eh, una empresa privada de construcciones que cobra sus facturas a los 15 días en lugar de a los 120 días como se ofrecía inicialmente. La realización de una serie de pagos que considera injustificados, entre los que se encuentran varios pagos a la empresa Laranzor, vinculada al grupo CIN, o la formación de un aval en una cuenta bancaria cuya titularidad podría no ser municipal. El portavoz de Navai lanzó varios interrogantes y se dirigió al alcalde para pedirle información al respecto, ya que recordó que en el último mes y medio la única documentación documentación nueva aportada es un mísero folio intrascendente sobre la travesía de Olaz. Esas fueron las palabras del portavoz de Navay. El Pleno finalmente no se pronunció ayer sobre el nombramiento de consejeros en las sociedades mixtas, puesto que tal y como explicó el alcalde, los miembros de Andacelay se tienen que constituir en Junta General, algo que no pudo realizarse el viernes porque una componente no estaba presente. Y Educación, el Departamento de Educación prevé recortes drásticos en la ayuda a 36 consistorios por sus colegios comarcales. Los colegios comarcales pueden convertirse en un problema para los ayuntamientos titulares. Buena parte de los 36 consistorios cabecera de concentraciones escolares, aún no han recibido el 40% de la partida que le debería haber abonado el Departamento de Educación en 2011. Y las noticias que les llegan para este 2012 tampoco son muy halagüeñas. Eh, varios ayuntamientos temen que esa subvención que reciben para compensar los gastos de funcionamiento que genera el alumnado que reside en otros municipios y eh, el que acude a sus centros eh, quede reducida a la mitad. Educación, por su, parte, advierte de que no tiene la obligación de transferir cantidad económica alguna, si bien reconocen que se han mantenido esta práctica como costumbre. En ese sentido, fuentes del departamento reconocen no poder cifrar la partida que se va a abonar este año y afirman que la cuantía final dependerá de si hay sobrantes en otras partidas. En Navarra existen 36 eh, colegios comarcales que escolarizan al alumnado de su localidad y a unos 3.000 escolares procedentes de otros municipios. Los centros con más estudiantes desplazados son el de Estella Lizarra, Mayor, Villaba, Puente la Reina, Ulzama, Irurzun y Berriozar. De hecho, el eh, colegio de Berriozar acoge a 146 alumnos de fuera de nuestro pueblo. Y esta última noticia nos sirve de puente para entrar de lleno en la información sobre Berriozar y comenzamos con una buena noticia y es que el busto del maestro Turrillas vuelve a la plaza que lleva su nombre. La escultura que representa el busto del compositor fue sustraída el pasado mes de noviembre y no ha sido encontrada. El miércoles 22 de febrero, empleados municipales han vuelto a colocar una réplica de dicho busto en el pedestal de la Plaza Maestro Turrillas. La plaza y la escultura se inauguraron el 28 de agosto de 1998 en el transcurso de las fiestas locales en homenaje a este músico y compositor siendo alcalde José Luis Campo y contando con la presencia de la familia del músico. Desde entonces había permanecido en dicha plaza. La sustracción eh, del año pasado supuso más que una pérdida material dejar a Berriozar sin un valor intangible que atañe a los sentimientos. Por este motivo se ha procedido a renovar dicho busto de forma que vuelva a estar presente en forma más material en nuestro pueblo. Y recordamos que está abierta la convocatoria de subvenciones a asociaciones locales para la organización de actividades en 2012. El Ayuntamiento de Berriozar ha establecido las bases para la concesión de ayudas a asociaciones de Berriozar con la finalidad de apoyar las actividades que organicen en los ámbitos de cultura, educación, euskera, fiestas, igualdad y juventud. Las solicitudes se presentarán en el registro del Ayuntamiento de Berriozar entre el, bueno, hasta el día 15 de marzo y las bases de la convocatoria están a disposición de las personas interesadas en las oficinas del Ayuntamiento de Berriozar y también por internet en la página web municipal berriozar.es. También está abierto el plazo para optar a la adjudicación de una de las 425 viviendas eh, protegidas en Navarra, entre las cuales hay varias en Berriozar. Hasta el próximo 16 de marzo permanecerá abierto este plazo de solicitud para optar a una de las viviendas protegidas distribuidas en 18 promociones que la empresa pública Navarra de Suelo y Viviendas, Nasubinsa, prevé adjudicar este mes. Para poder participar en el proceso de adjudicación es necesario estar registrado previamente en el censo único de vivienda protegida y es posible optar a una o varias de las 18 promociones existentes, aunque en este último caso será necesario indicar el orden de preferencia que se otorga a cada una de ellas. Del total de viviendas objeto de esta adjudicación, 24 corresponden a viviendas de protección oficial de alquiler con derecho a compra, 55 a VPO de alquiler joven, 301 a VPO en propiedad y 45 a viviendas de precio tasado. Estas viviendas se encuentran, como hemos dicho, en Berriozar, aunque también en Burlada, Cintruénigo, Cortes, Següés, Eneriz, Milagro, Muruastrain, Noain, Pamplona, Villatuerta, Citur Mayor y Zulueta. Una vez eh, terminado el plazo de solicitud, se realizarán las adjudicaciones y se publicará la lista de adjudicatarios, según ha informado el Gobierno de Navarra. También está en marcha el, decimosexto concurso infantil de cuentos en euskera, dirigido a niños y niñas de Berriozar que estudian educación primaria. El tema es libre y los cuentos se deben de entregar antes del día 30 de marzo en la Oficina de Atención Ciudadana. Los cuentos deberán estar escritos en euskera y ser originales y los premios consistirán en vales de 40 euros para comprar libros o música en euskera, dos vales para cada ciclo de educación primaria y otros 8 vales de 20 euros se sortearán entre todos y todas las participantes que acudan al reparto de premios. Repasamos además la programación del 8 eh, de marzo y es que mañana como cada año se celebra el Día Internacional de la Mujer y eh, bajo el eh, lema Las mujeres construimos nuestra libertad se han organizado varias actividades aquí en Berriozar como por ejemplo una exposición de los trabajos realizados en el noveno concurso escolar del Centro de y del Instituto de Berriozar bajo el título Rompiendo estereotipos aportaciones de las mujeres a la historia. Esta exposición permanecerá abierta hasta el 16 de marzo en el Kulturgune del Ayuntamiento de Berriozar. Hoy mismo se proyectará el documental Despiertas, en el que se habla de las luchas cotidianas de mujeres de todo el mundo, presentación que correrá a cargo de Ayem Moscoz de la Fundación Mundubat y que tendrá lugar eh, hoy mismo a las 7 de la tarde en la sala insonorizada del Kulturgune. Eh, mañana, 8 de marzo, tendrá lugar una manifestación en Pamplona a las 8 de la tarde convocada por la Comisión 8 de marzo en la Plaza del Castillo. Y el 11 de marzo, el próximo domingo, tendrán lugar varias actuaciones eh, y una jornada festiva y reivindicativa en eh, la Plaza Eguski, aquí en Berriozar. A las 12 tendrán lugar varias actuaciones como percusión africana, grupo, de danzas chiquis ullargui y exhibiciones deportivas realizadas por mujeres como Socatira o taekwondo. También habrá mesas de participación, degustación de diversos eh, talos, comida marroquí, etcétera. Todo ello, como hemos dicho, en la plaza de Guski, aunque si llueve se trasladará a la plaza Illargi. Y el 13 de marzo, el martes de la semana que viene, tendrá lugar una charla bajo el título Año del Envejecimiento Activo, eh, a cargo de Amaya Urmenetea, técnica de Cruz Roja. Eso tendrá lugar, eh, como hemos dicho, el martes que viene a las 6 de la tarde en el Club de Jubiladas y Jubilados. Otra de las eh, citas eh, para los próximos días es el Día del Árbol, el sábado a las 11. Todas las personas que lo deseen podrán formar parte en la celebración del Día del Árbol en Berriozar. La plantación de árboles podrá hacerse por familias, colectivos y asociaciones y el lugar elegido este año serán los alrededores del aparcamiento situado junto a la escuela Mendialdea. Las personas interesadas en participar eh, tienen de plazo hasta hoy, día 7, para inscribirse llamando al teléfono teléfono 012. El Servicio de Obras y Jardines del Ayuntamiento llevará las plantas y pondrá a disposición de los participantes las herramientas de que dispone. No obstante, hacen un llamamiento a llevar, eh, si se disponen, otras herramientas para realizar la plantación, ya que el número de herramientas de que dispone el servicio es eh, limitada y puede que no llegue para todo el mundo. Y concluimos nuestro boletín informativo con eh, una salida, con otra propuesta, la salida de los amigos de la montaña a la cima de Esparatz. El próximo domingo, 11 de marzo, los amigos de la montaña han organizado una marcha montañera a Arguiñariz para ascender a la cima de Esparatz de 1025 metros de altura. Como siempre, la excursión partirá a las 9 de la mañana desde la Plaza Guzquí. Y esto ha sido todo en cuanto a nuestro boletín eh, informativo. Más información eh, en próximos boletines en Berriozar y y también por internet en eguzquiplaza.net. bederatziak e, eta hogei minutu eta ipatu dugun bezala e, ba, Euskara izanen dugu izpide Euskara teknikaria, udaleko Euskara teknikaria hementxe baitugun baitugu gurekin eta e, bueno, ba, Rosa Ramosi egunonak e, emanen dizkiogu, kaixo Rosa egunon bai, eh, bai eh, orain e, eh, e, ustut orain entzunen zaitugula, bai egunon. Bai egunon. Oraintxe bai, bai, bai. oraintxe bai. bai. E, tira ba gai mordoa da egukago aipatzeko, baina lehenik eta behin ba ipuin lehiaketa horren inguruan mintzatuko gara, lehen Arestian aipatu dugu eh, albistegian, deitua zegoela, e, eh, amasei garrien edizioa da dagoeneko, ez da? Bai, hola da, uh mhm. -huh. amasei garren aldiz jarraian, e, eh, dalak deitu du, edo antolatu du Euskarazko ipuin e, lehiaketa, aurrei, lehen eskuntzako aurrei zuzendua. Berez, lehen, lehen eskuntzako bai. aurrek bakarrik e, parte har bai. dezakete, eta zeintzuk dira baldintzak ba, parte hartzeko? Bueno, ba Ipuña euskaraz dirta egotea noski originala targitaratu gabea izatea Eta, bueno, ba, neurriak printzipioz eskatzen da horrialde batekoa izatea. Baina, mm -hmm. bueno, mhm. horretan malguagoak izaten gara. <laughs> Izan ere, lehenengo zikloan e, normalean egite aurrek eh, gehiago egiten dute marrastu eta gero marrazki hitzak jarri, eta mm. orduan hor bat magutasuna ba, jokatu behar da horrekin, e, adin horretan. Baina gero ja hori bigarren eta hirugarren zikloan hau da hirugarren mailatik segarren maila bitartean ba hori ba horri alde bateko eh luzer eskatzen da. Mhm eta bueno, pues egile bakoitzak eh, bak, lan bakar bat e, e, bat baino gehiago ez eta berriz berrezarkoak izatea, mm -hmm. eh? Mhm. euskaraz eh, izatea eta eh, lana eta berrezarkoak izatea aurrak besterik mhm. ez da eskatzen. E, eta hori bai aurkeztu martxoaren 30 baino lehen berrezarko <laughs> bai <laughs> epean aurkeztu. Hori da, hori da. <laughs> Osongi martxoak 30 hori izanen dute beraz eh, azken eguna non aurkeztu ditzakete lanak? Ba, udaletxeko auzo bulegoan, hau da, eh, Kaleberri 7 Udaletxean bulego mhm. nagusian sarreran hor eh, lankidei eman, mm jakinak, nola sarte egin behar den plika sistema erabiltzen da, bueno, ez da komplikatua, baina e, eh, oberena da interesa dutenek eh, begiratu edo, edo guri eskatu e, posta elektronikos, edo web horrian, udararen web horrian begiratu, nola aukestu behar den, baina, bueno, oiko modua da, pues, pape, sobre, gutuna batean, txiki batean datuak, e, gutuna zalondia batean sobre txiki hori eta eta ipuina, eta, bueno, betiko moduan. Mm Gero nola baite eh, hori izenak esagutzeko eh, irabazleak erabaki aurretik. Mm Eta, bueno, zer dago jokoan zer irabaz dezakete parte hartzaile? Bueno, ba, e, ziklo bakoitzean, e, sari bat, e, bizari erabakitzen dira, e, berrogei urte, euroko txartela ematen maten zaie, E, diru, e, liburu eta euskarazko liburu eta diskak erosializateko herriko liburu dendetan. Eta gero, e, jokoan da gore bai, ba, ekainan ingo duen jai, jai polit bat, mm eta bertara agertzen diren, parte hartu dutenen artean, bertaratzen diren, ah, jai hortara, e, sari banaketara, bertaratzen diren artean, sortzi, beste sortzi txarte logei eurokoa sosketatzen dira. Mm Eta hor, bueno, pixka bat, e, jai moduko bat egiten da, e, saritzen delako ez bakarrik bueno, pues, oberen aizatea edori, baiz da parte hartzea, eta donen artean, bueno, pues, e, sormen lan hori eta literaten mm. inguruko giro hori denun artean e, horretaz gozatzea bai, da bai, bai, benetan bai, duguna. Mm beraz, epaimaiaren ebazpena izanen da gutxi gora bera data horietan, ez? Bai, Kainean, edo? normalen izaten da maiatzean, baina aurten kontutan hartuta aretoa egiten ari direla, eta espero dugula maiatzearen mm. bukaerarako, bueno, ez dakik helduko <laughs> garen ez, baina naposto egin dugu ekainan baietze inen dugula, Eta ekainan egin nahi dugu bai eh, jakinarazi, esari eh, duna zein diren, eta gero hori ba, esari eh, ekitaldia ere ekainan egin nahi dugu. Mhm, lehen aipatu duzun bezala, amasei edizio dira dagoeneko, amasei alditan egin duzue e, txapelketa, ezakitzer nolako mhm. maila ikusi izan duzue azken urteetan, eta jende askok parte hartzen du? Bai, e, bueno, parte hartzen dutenak batez ere dira mendialdea eskolako aurrek parte hartzen dute irakasleek askotan bideratua, <laughs> hola da, <laughs> aitortu behar da, baina bueno, eskerrak eman, eman berzaizki irakaslei duten interesagatik, bere egizten dute, bueno, pues bat, e, gauza lantzeko ere aprobizatzen dutela eta ongi dagola, Eh, gora beratxo izaten da maia, batzutan ikusten da mai hobea edo lan politagoak edo edo hmm. eh, txikien artean beste batzutan bueno pues oiko izaten da zenbat eta zaharrago edo handiago izan ordoan eta bostakit ba keiago kostatzen zaie edo edo gutxiago orkesten dira edo la baina bueno mm, urteak eta urte batzutan Bai ikusten dena da, e, lan egiten baldin badute, ikusten baldin bada hor lan bat egiten, ideia lantzen edo hori, gero emaitza hobea dela eta antzematen dela. Paimaikideek mm esaten dute hori, ba, jo, hemen lana dago, hemen ikusten da, batzutan hobeki ateratzen da bukaeran, emaitza, beste bat, baina eta bai, gauza batzuk oso, oso politak ateratzen dira, eta bueno, aprobetsatzen dut esateko, bai deia egiten dugunean eta bai gero sariak erabakitzen direnean web horrian jartzen ditugula e, hori nolabait argitaratzen mm -hmm. ditugula sari, eh, mhm. ipuin sarituak web horrian bai. orduan nahi duen edo nork ikus ditzake zenolako lanak orkestean dituzten berrezarko aurrek. Ederki ba hor eh, zain egonen gara beraz e, aurtengo usta ikusteko eta bueno eta irakurtzeko eta gozatzeko mhm. horrekin e, hori aipatu bezala zabalik dela e, lanak aurkezteko epea martxoaren e, hogeita marra bitartean e, aurriontzako ipuin e, lehiak eta horretan baina baditugu badugu kontu gehiago ere e, besteak beste e, ba, udalekuak euskaraz ez horiek e, noiz izanen dira eta konta eguzu pixkatxo bat Bueno, ba, beste eskaintza honek ere badu tradizioa e, e, eh, dagoneko hemen berriozarren, e, eh, hasi, eh, eskero eta esk, eskaera handiagoa dago, tamales ezin da beti, ez dagoen eskaera guztiari aurregin, edo ezin dena, hau da, esan nahi dut, eskaerak da, ditugun lekua, baino gehiago izaten direla gehienetan, mm. Baina, bueno, e, ala ere, bueno, hori aurrasko joan didazken urte hauetan, eta espero dugu mendik aurrera ere horrela izatea, ba, e, udaleku, euskarazko udalekuetara. Mm adinaren arabera leku ezberdinetara joten dira, e, hau antolatzen da Nafarroa soko Euskara Zerbitzuok batera antolatzen dugu, eta arduan aurrek badute aukera, ba, Nafarroko beste aur batzuekin, aste egoteko, hitz egiteko, beste, bueno, pos, zona Euskaldunetako e, aurrekin ere egoteko, beste herritako mm mm-hmm. e, Euskaldunak ezagutzeko, txikienak e, joaten dira e, mm-hmm. e, pasaidoni banera, udaleko piratara, e, gero laugarren eta da, e, bai, lehen eskuntzako laugarren eta bosgarren e, maiakoak e, samariko udalekura joaten dira, mm larraulera, eta gero badaukagu, e, gero, e, DBH-koak e, zugarra murdira e, udaleku sorgindura. Horre, iruietaz gain badugu udaleku berezi bat, bertso udalekua dena, mhm. E, hori ora joango dira aurten, hori urte urte pixkat aldatzen da, baina hori dela bi urte egon ziren horion, eta oso oso ongi pasatu omen zuten, zoragarria izan zen, izaten zuten hasieran bueno, igual aurri gehiago kostatzen zaie, bertso udalekura joate, irutzen zaielako egongo dira bai. lagun osoan hor. Nekatuta bertxoak, baina bueno, <laughs> izugarri giroa ona sortzen omen da, oso esperientzia polita da. Eta hori, bagada beste aukera bat daukaten, eh, daukatena lehen eskuntzako laugarren, bosgarren eta zeigarren maiakoek. Bueno, uh e, informazioa noski udalaren web dago, eskoletara ere pasatu dugu, eta, bueno, pos, baldintzak hori bai argitu nahi dut, e, eh, berrezarko aur guztie daukatela aukera izena emateko, eta e, e, berrezarku udalak badula hitzarmena hitzako eta txulapaingo udalekin ere mhm. mm, berrezarko eskola eskualdekoa denez e, eskola ontara datozen etortzen diren e, aurrek ere e, izen eman alizateko. Baina, bueno, mhm. arau berezia dira, hori pixka bat jendeari ere azaldu, bueno, oberena da deitzea Euskara Zeritura eta azalduko diegu zen mm -hmm. izen eman dezaketen eta nola. Beraz, e, edozein zalantzaren e, aurrean, oberena zuena era -hmm. deitzea izanen da eta izen emateko ere Eh, bai, hori, hau, ernei bili behar badatekin, hiru egun besterik ez direlako, emartxoaren amalau, amabost eta amaseian. Kontxo. Eh? Bai, bai, hori, ernei bilibiar da, eh, eskatzen, hori, eh, egin daiteke Prinzipioz jarri dugun ordutegia da, amaretatik ordu bietara, mm, baten batek ezin baldin badu edo zerbait eskatzeo dezake beste ordu bat telefonoz problemare gabe, baina e, momentuntan egiten da, nada, iru egun hauetan bada aurre eskriptzioa. Osa, mm-hmm. jendeak eskatzen du zein astetan e, nahi duen eta zein lekutara eta bar. Eta gero, ja, eskaera bain osoa daukaguna, daukagunean, ba, egiten dena da, bueno, pues, sosketa e, e, ditzen duguna, ez? Ba, mm-hmm. palazak pixka bat ez leitu. Eta gero ja etortzen da, ja, gehiago papeleo eta hori, baina momentu enten bakarrik egiten denez, ba, e, eh, oen, lekua eta aztearen aukeraketa egin daiteke telefonoz. Mm bueno, hiru egun bakarri dira, baina jenderen eh, pentsatzen dugu erosoa dela, momentu batean ezin baldin badira bertaratu egin dezaketelako telefonoz, gukartzen ditugu datuak, hori bai eskatzen diegu gero e, elbide elektroniko bat ematea konfirmatzeko datuak ongi hartu ditugula. Baina, bueno, mhm. eroso, uste dugu erosoa dela, Eta, bueno, ba, jendeari esan behar diogu, ba, eskaera hundi samarra izaten denez, e, amazetik aurreraz dugula prinsipio sonartuko eskaerarik, orduan erne ibiltzeko egun horiekin. Ederki, e, erne ibili barko dute, egun horietan e, ba, telefonoz e, deitu, e, suposatze dut, zuen e, bulegora bai, deitu barko bai, dutela, eskara zerbitzura deitu behar bai. Zerbitzura, e, bederatzi lau sortzi, iru zero, zero iru bost bederatzi, telefono zen bakira deituz. Bai, da. <laughs> telefono horretan, e, ba, izena eman dezak dezakete eh, egun eh, hoietan, ezta? Martxoak 14, eh, 15 eta 16 hoietan. eta, bueno, niri atentzio eman didana dena den, e, ba, udaleku hauek guztiak e, azken urteetan beti tematikoak izaten direla, ez? E, adinaren arabera gainera, bakoitzak baduela gai konkretu bat, ez? Mhm. piratak, e, xamarikoren e, ipuinak eta, bueno, badakigu hori guztian inguruko personajeak eta e, bertsoak, hainbat eta hainbat e, kontu ez da, badirudia mm aurrei oso ongi bideratua da, aurre eta gaztei oso ongi bideratuak daudela. Mm, ba, egia esan da, batetik urtetako esperientzia metatu dela horretan, eta gero Nafarra Maiako antolaketa izanik aukera ematen digu, e, bueno, pues, gure ustez Euskarazko udalekoak dit, edo, lantzen dituzten enpresari koberenekin lan egiteko eta bai kont, oso kontrastatuta daude oso ongi lan egiten dute eta beti egia da olako tem, gai bat aukeratzea batasuna ematen dio e, udalekuari eta nik dut aurrak integratzeko edo bideratzeko resagoa dela. E, batzuk klasikoa dira, peratena nik uste dagoela <laughs> mm, klasikoena, baina bueno, beste bai joan noiz benka aldatzen ditugu, berritzen ditugu, kontrastatzen da ongi funtzionatzen ari diren da, ez, eta bueno, momentu enten hau adibidez asko eskaintza bera da, baina bueno, rekestu zen ahi urren kurten igual aldatzen da zeo zer. Mm, baina bai. bueno, arrazoia hori da, eh, bat batasuna eta aurrari errestasunak ematea, ba, bueno, ba, ba, bat azte horretako bueno, pues multzoan edo talantaldean integratzea. Bai, bai, bai, eta suposatze dut, orain arteko esperientzia, zaren eskarmentu handia izanen mm. duzue, ba, oso ona izanen dela, ez, alako udalekuekin. Bai, e, egia da, bueno, pues eurtero ateratzen dela zeo zer, pues ez dakit, ba, e, arzo txiki bat janariarekin, ez dakit zein non, da, bueno, hori beti, betiko gora dira baina nori bermea da batez ere atzean dago enpresak onak izatea eta eta behar bezalako hori ba, ba, pertsonak eta eta langileak izatea trebatuak eta formazioarekin gurasoek adibidez beti badaukate kezka batzkienekin bai, lehengo da joango dena ze ongi moldatuko da ez da moldatuko horresatik claro gu oso eroso gaude piratekin jo ba ba, ba badutelako solantalde potentea eta batakite osongi nola egin, pues, lehenengo aldi horretan aurrak nola moldatuko diren, edo hori, mm pues, hori laguntzeko, ez eta askotan, bueno, pues gurasoen kezkak izaten dira gehiago horrenak, baina baina bueno, ulergarriak era bai, nire ama naiz, tarte pasatu naiz eta bueno, pues, beti saiatzen gara guraso dituzten kezkak argitzen, aldugun neurrian bideratzen, mm. be, e, guraso behar dute, ba, e, e, behar bereziren bat baldin badauka, edo alergia direla, edo janaria, edo lo hori, ba, hori ere horriak kaso egiten zaiola, eta atentzio berezia ematen zaiola. Mhm, aldugun bezain ongi, Eh, egiten saiatzen gara, baina bueno, hortarako gero beti daude gurasok esatea, jo, hau betu behar da, edo hau urrengoan egin beharko zen horrela, eta horri ere noski atentzio handia mm. ematen dio. Baina hoiei guztiak ere e, entzuten dituzue ba, aurre matrikulazio bai, kanpaina bai, horretan, eta, bai. eta ondoren ere seguraski ez. Noski bai, bai, <laughs> bai, bai, eta ongi apuntatuta geratzen dira gero, <laughs> saiatzeko bintzatu betzen. Oso, ongi. Tira, ba, aurrera eginen dugu eta e, pasako gara e, aurre ikusia genuen e, azken e, gai horretara, eta da, e, 2000 diru laguntzen eh, deialdia eh, egin duela e, Berriozarko udalak bertoko elkarteei ba, ba hori ba, egiten dituzten jardueretan laguntzeko, ezta? E, zer, bueno, bai. nola egin behar da hemen inskripzioa eta zertan Bueno, eh Elburua da, deialdi honen eh, bidez, eh, helburua da eh, herrian hainbat arlotan, ba, berdintasunean, edo kulturan, jaietan, gazterian, euskaran, kirolean ere, ez da gero argituko dute, kirolekoek badutela deialdi berezi bat, baina, bueno, berrezarko herriarentzat eta herritarrentzat lan egiten duten elkartei diru, diru laguntza ematea. Enbat jarduera egiten dituztela, kulartzen eh, daen bat aiortela egiten dituztela, e, onuragarria direnak e, eh, berrezarko herriarentzat eta populazioarentzat. Orduan, e, igual eh, entzulek eh, ez dute ezagutuk ez bazaile egokitu edo hori olako elkarte batean lan egitea, baina bueno, elkarteko jendeak oso ongi du deialdia e, eta badakite zer egin behar duten, baina bueno, berdin deialdia publikoa da, noski argitaratuta dago eta hor agertzen da zehatz mehatz e, behar e, nola egin behar den eskaera, ze baldintza dauden eta mhm. gero urtean zehar ez da bakarrik orain eskatu, urtean zehar zer egin behar den eta gero e, diru laguntza justifikatzeko noski oso momentu garrantzitsua zer egin behar den. Orain garrantzitsuena da, ba, ongi baloratzea elkartea zer egin nahi duen, ze asmo dituen, ongi azaldu hori, badaude fitxa batzuk hori betetzeko, eta edo zalantza baldin badute, oberena da, arloko, bakoitza, elkarte bakoitzak arloko teknikariaren gana jotzea eta galdetzea, batez ere lehenengurtea urtea baldin bada, mhm. eskaera egiten dutena. Eta hori eta epekin ere erne ibiltzea zegu deialdi publikoa da eta oso oso zorrotz jorratu behar, eh, landu behar dira mm. epen kontuak. Eta, eta zabalik daia da. Zabalik da eta, eta martxoren amabostean okerrez bai. banago bukatuko da. Mm-hmm. Hola, martxoaren amabostean da. hemen daukate idatzita. Bai, eta horrien egunetan, eh, egun horretan amaituko da bai. epea. Eh, honetan ere ba, izena emateko eta inskripzioa aurkezteko hauzo bulegoan egin bai, behar da ez. kalaberri zazpin, bueno, udaletxean. Ez udaletxean, barne oso bulegoak duen ordutegiarekin, olkoa denako, eta bar, baina sozial sutzial baldin badazken egunerako, zerbait falta baldin bada, baina bueno. Ba, normalean, e, ez ez da, ez zai e, bete behar eskatzen, o bai, o... E, niri personalki zait iruditzen deialdi e, komplikat, Eh, beste batzuekin konparatuta. Hala ere nik ulertzen dut, ba, olako paperen artean eh, ibiltzeko aukera eh, ohiturarik ez duenari igual dituko saiola, bueno, pues ba, paperak betetze, bete behar, eta ere baina ulert jendeak ulertu behar du gero evaluazio egiteko eta behar bezalako ebazpenak emateko behar dugula informazioa eta behar dugula gauzak ongi egiteko, ba haiek ere aurre aldez aurretik alik eta informazio gehien ematea. E, jendeari eskatzen diogu bai irakurtzea ongi deialdia eta denbora bizka batekin gauzak betetzea. Ez da bereziki komplikatua, gehiago da hori ba, denbora ematea pensatzen zer egin nahi duten eta ero mhm. ongi adirazten zer egin nahi duten. Izan ere, dirulaguntza da proiektu konkretuetarako, bai, ez da, bai. Eh, elkarte bati musu es, zerbait. Ez, ez, eta funtzionamendu gastuak adibidez ez dira laguntzen. Mhm laguntzen dena da ba hori ba proiektu bat edo edo kitaldi bat edo zerbait e, bueno pues gogoa dutena egiteko eta hori bideragarri egiteko diru laguntza dago eta orduan hori hori irizpide batzu badaude hori eta oso garrantzitsua da mm-hmm. deialdian nolabait e, deialdi orokorrean ara prozedurak eta nola banatuko den eta hori dena arautzen da baina gero badago eraskin bat eta hor irizpideak agertzen dira hau da udalak nolabait ze ze hobesten duen edo zer e, bilatu nahi duen diru laguntzen duen bidez bere. E, eh, e, eh, elburuak, e, elburukin bat egiten dutelako azken finean, ez? Po, desde luego baldintza batzu bat daude, publikoak izatea, mundu guztiaren zatirekiak, eta bar, eta bar, oi, oinarrizkoak dira, baina gero ere, bueno, ba, mm, bizitza kulturala, edo euskararen sustapenerako nire dagokidana, dibidez ez, ba, euskararen sustapen, erabileraren sustapenerako era, e, interesgarriak izan daitezkenak, bueno, pues badaude batzuk bereziki bueno, hor irizpide batzuk markatzen dira, obedena da jotzea arra eta irakurtzea, eta kontutan hartzea ere diseinatzerakoan. Mm -hmm. Diru laguntzak horren araberako izango direlako. Mhm. Baina, bueno, E, e, igual jendearen zateko euskipizkat komplikatu egiten da, baldin bada aritu orain arte, baina bueno, bestela jendea badaki ez dela. Bai, el, el, elkartetako kideek bai, eta bai. badakite zer eta nola egin behar duten, eta bueno, ba, besterik etzaigu gelditzen aipatzeko, bakarrik ba, hori ba, adi egon daitezela, martxoaren ama bostean, amaituko baita EPEA, eta ba, auzo gora joa behar dutela, bai informazio eske, bai, baita, e, bueno, ba, izen ematea edo erregistroan Ba, ba, bai. deialdi honetarako Oartxo bat besterik ez, epe bera da guztientzat, baina e, besterik gabe jakin dezaten kirolarloko elkartek badutela deialdi berezia. Mm funtzionamendu eh, berezi samarra da, tardan badute beste testu bat eta beste antolaketa bat, baina jendea esnazteagatik, mm -hmm. esnazteko, e, epe, oza, eskaera epe bera jarri da, eh, bai, bai. martxoaren Oso ongi, ba, hori esan da, besterik etzaigu gelditzen, e, Rosa Ramos Euskara Teknikaria, mila esker gurean izateagatik, eta hurrengor arte. Hurrengor arte, mila esker aukera mateagatik. Agur. Las 9 y 45 minutos de la mañana. Ya con eh, esto vamos a ir eh, concluyendo. 15 minutos nada más eh, para las 10. y nosotros ya nos despedimos. No sin antes recordaros que mañana estaremos aquí a las ocho y media con el boletín eh, en euskera y a las 9 con el magazine eh, Berrión en el 100.8 de FM y en eguzkiplaza.net. Así que lo de siempre, ordurarte, chincho aquizán, eta ondo ayo.